cacu muti rero uno musi tugaruka kuki uno musi tugaruka kubijanye nigurirana by'abantu nk'imwe mu ngaruka kumbure zituma n'ubuzima buguma buzimba none byo byifashe gute uno munsi ubwo buzima burora he canke bugana he ivyo bijanye n'igwirana ry'abantu byo turega umuti gute uruharaguye uca nk'uwundi nuruhe nivyo tuza kugerageza kugaruka ko n'umutumire twatumiye hano ni Fenias Nigaba reka ngire ko ndabaramutsa nongera ndabaha nikaza muri karadiridimba eh murakoze cyane nacu turabaramukije kandi turakengurutse kubona mwashoboye kudutumira kugira ngo tugire icyo duterereye ku bijyanye n'iki kibazo gihambaye cyane mm-hmm. k'ingirakamaro kugira ngo dushobore kwerekana inyishu gishobora kuboneka kugira ngo dushobore kuva muri ibi bibazo bigwirana ry'abantu murakoze cyane Phineas Nigaba hano twaba twamutumiye nk'uwahoze ari umushinga mateka nuko rero Chancellor Graciela mugisha nako ni chancellor mugisha w'imana naza kudufasha mu buhinga bw'ivyuma hijwi mwumvise ko ari medal niyo nkuru mukanya tuje mu idonido reka tuduge ku ijambo hama mu bw'ibyuma bace baba baratunganya nabone ego eh, honorable turi tugaruka kumburu uno yaravugwa ubuzima buzimbye ubukene ubushomeri n'ibindi byinshi ariko mwebwe twabatumye nk'uwatowe nk'uwigeze gutogwa serukira abanyagihugu canke abenegihugu duce dufata dutireka turabe kimwe kumbure mu kiriko kiravugwa atariha mu Burundi gusa canke ku isi kuko ni ikibazo mu gihe tugikurikirana neza Eh, gifise ingaruka mbi ku gihugu mbere no ku isi yose rero ku burundi uyu munsi niho tuza gushimikira cyane mhm. aha mu burundi mu gihugu cyacu ikibazo cy'igurana ry'abantu ni ikibazo nuvuga nkuramutima ikibazo gihambaye cyane mhm. ariko muri aho nyene nibutsa kandi yuko abaza kutwakura cyane cyane abo hanze baza kutubwira nabo uko bisanzwe bimeze kuko bobo ntusanga binagwiriye mbere hariho n'abimukira bava ahandi baje iwabo mugabo ugasanga hari ibintu amapolitiki baguma bakora kugira ibintu bigenda neza ego biva mu nteguro y'igihugu nyine igihugu mm. kitunganije n'ingene gishobora mm. gutunganya neza mu mbabare nari ndabaciriyemo ego ni bisanzwe rero no kwishimikiza ubu bwa mbere no kwishimikiza ibi bikuru bikuru kugira ngo ndabereke neza ko ari ikibazo gihambaye cyane mm -hmm. turabye uburinganire bw'iki gihugu cyacu cy'u Burundi uburinganire murazi ko butiyongera mm. uburinganire buri mu kuba ari bwa bundi mm. igihugu cy'u Burundi gifise uburinganire bungana n'ibirometero kwadrato ibihumbi mirongo ibiri n'indwi n'amajana umunani mirongo itatu na bine kugeza uno munsi kiretse iyo twogenda kwiyagura nko ku gihugu oya nibaza ko kwiyagura byo mu kuko ivyo n'amategeko mu n'amukumuno bitwemerera ikigira kabiri mbega abarundi uyu munsi bangana gute turabye ibiharuro bitangwa n'ikigo isitebu ikigo cy'igihugu kigejwe ibiharuro ibiharuro imiliyoni cumi na zibiri n'usu zirarenga uyu munsi hmm. ni kuvuga ibyo bice biboneka ko ku kilometero kwadarato kimwe haba abantu bangana ah, amajana na mirongo itanu hafi hmm. uyu munsi ubu tuvugana ego urabye kandi eh, ingene abarundi baba biyongera ku mwaka ni ibice bitatu ku ijana icyo kigo nyine kijya biharuro cyarategekanije ingenda abantu bazaba bangana inyuma y'imyaka ibihumbi mirongo ibiri na mirongo itanu mirongo itanu icyo kigo kivuga ko hazoba hari abantu majana indwi na mirongo ibiri n'umunani ku kilometero kwadrato kimwe ni ni hafi kabiri eee eh, ni hafi kabiri uriya si nyine itarara uriya si nyine mm-hmm. itiyongera mm. ubu Burundi ngahe wacu abakenyezi bangana na mirongo itanu kabiri ku ijana kandi abakenyezi hari cyarimo bato mm. bato eh, bakirondoka nicyo rero ugasanga rero hariho abagabo usanga bafise babiri cyangwa batatu kandi bababyarako urumva icyo bica bitanga mu burundi ugwaruka rungana n'ibice mirongo itandatu ku ijana ugwaruka ruri mu bushomeri ugwaruka ruri mu bukene urumva ibikurikira umuntu akenye umuntu ashomereye barashobora gusanga agiye mu zindi ngeso z'ubuhumbu ugasanga haravutse b'abana usanga bavuga ngo ngo ni perenkoni mm, ibyo rero ugasanga bifite ingaruka mbi ku gihugu mu burundi ubutunzi bw'igihugu w'iki gihugu cyacu cy'u Burundi ntibumeze neza ubuza wumva ko bajya abahinga bavuga ko turi mu bihugu bya nyuma bikenye ku isi kandi dufise abantu benshi dufise abantu benshi twaba igihugu gikenye gikenye ni cya mu by'ubutunzi ego mu burundi abigeme bajya kubaka bakiri bato bajya kubaka bakiri imyaka cumi n'itandatu usanga bariko bagenda kubaka hmm. kenshi biva kubera iki barabaheba amashure bwa bukene bukaca bujamo bugaca bati nta kundi ndagiye umva agiye kuba kakiri muto azorondoka umwanya muremure mm. mu burundi abana baraheba amashuri ku bwinshi murabye ibiharo byaba bivugwa mu madepeye mu buyobozi mm. bw'amashuri mm. ni byinshi cyane biraboneka neza ko abo bana baheba amashuri mm-hmm. baca bajya mu zindi ngeso z'ubuhumbu ugaca usanga rero barageragezwa gusanga barashobora gutwara zanda zitifujwe mm, eh, zishushu bigaca bizana izindi ngorane mu burundi uri kuraraba abana bo mu barabara ni benshi cyane wamamva leta irabadugana bagaca bagarutse kubadugana ni kimwe mugabo none icyatumye bava ruguru ntibagitorera umuti mhm. urumva rero bajya abana baje mu ibarabara kubera ko mu miryango bararengewe umubyeyi ararengewe ati n'ab'inzoka barakura ugasanga n'ibyo barakura baravuga baca bati n'ibarabara izoturerera ibarabara niyo ni leta ikigira ingorane bacavuga ngo harera imana ibyo rero ibyo rero ni imigezi dukwiye dukwiye gusezerera urahagera rero umurindi w'ingene abantu biyongera mu Burundi ugacura abantu umurindi w'ingene ubutunzi bwiyongera mu Burundi ntaho bisa bisaniye abantu biyongera ku bwinshi cyane imirima yose usanga icunzwe ibyo ntibyahahora mhm. ariko kumbure imbere yuko tugaruka kuri izo ngaruka zigwirana ry'abantu reka turi kuri iryo gwirirana ry'abantu mbega bifitaniye isano irihe na buno bushomeri n'ubukene abarundi barimo muri kino gihe nakubwiye ko mu gihugu ibyo ukora byose mhm. ubutunzi butifashe neza naho bishika raba leta nta kidakora ikavuga ngo mu mu bijyanye n'indero iko iriko mm. irafasha kugira ngo ishyiremo amafaranga menshi mm. ariko ku buryo aba abana nta migambi ikomeye hmm. minini minini tubona ngaha mu gihugu cy'u Burundi les grands projets zishobora kubyara ubuzi bakagwanya ubushomeri ariko kandi abahinga bavuga yuko umugambi ubaye ukaba umwe w'igihugu ushobora gutuma n'igihugu gitera imbere umwe rudende w'igihugu cyose umugambi ubaye umwe bica bishaka abajestioneri beza none ngaha mu gihugu cy'u Burundi urabye ingene hari rugamba kugwanya bakaboko mhm. nubwo umugambi w'ufise aribo bakaboko umugambi ntawushika ibyo ukoze byose amafaranga ajya mu mifuko y'abantu bangahe gusa usanga byari inyungu rusange usanga akagwi niko kayatwaye yose mugabo kumbure ico rero no kuraba aho ngo hama ngo aratekanije gukora ikintu kingana gutanga ngo umuntu yashoboye ngo gukoreshwa aho rero urumva ni ya migambi wa mugambi umva ntuba wakozwe warateguwe hama gushira mu ngiro hakabura abawushira mu ngiro nibaza ko leta aho yokwikebuka kuko hari amafaranga mpuzamakungu aje ariko hariho amapolitike twumvise inyubako rusange hubakwa amagorofa abantu bose bakwiga ibyo twarabyumvise turacabirindiriye ariko uri kuraraba uvuga ibihari mhm. ibyo ubona ibyo ubona mhm. nibyo turi ko turavuga ibyo nabyo ntibyashika igihe cyabyo tuzobivuga ariko turacabirindiriye rero n'ibidukikije birashobora kuzohera kuko abantu bamaze kuba benshi bazotema ibiti bonona ibintu byinshi inkurikije z'ibidukikije bimaze kononekara uruzuba ruze abantu no gupfa tubigiremwo mm. inzara zo kwica abantu bazobura ibyo bafungura ikigira kabiri urabye hazovamo habura abantu babura ibyankenerwa kugira ngo babeho ibifungurwa bibure kwambara abantu usange bambaye impuzu ziriko ibinyoteri Hmm. abantu baburaho baba kuko bameze kuba benshi uzasanga bagerekeranye ugasanga abahungu n'abakobwa barabana n'inkurikizo cy'uzumva ibyo birashobora birashobora kuzoshika abantu kwivuza zizoba ikibazo uzasanga ikibazo cy'amagara abantu n'ubu urabona ko ari ingorane wumva rero mu gihe babaye benshi leta izoshira amafaranga imiti bure abantu bake bashobora ntibashobora kwivuza nk'uko babishaka urumva inkurikizi no gupfa birashobora guca bishika hazobura akazi ubushomeri buzokwiyongera kubera abantu bamaze kuba benshi uhama ah, bamaze kuba benshi nta migambi yateguwe ni itomoye nyine abaheze amashuri baronka akazi abashomeri babe benshi akazi akazi kabure ibyo byose rero bifise ingaruka ku gihugu igihugu gica gisubira inyuma igihugu gifise abantu b'abashomeri igihugu kidatanga akazi iyo uri inkurikizi nini cyane kandi hashobora kuzuba n'ubwicanyi mu miryango mhm. urabye byaba byabaye ku matongo ya ruguru mhm. ugasanga abantu bari baratemanye bavuga ngo urutwaye hanini ibiharuro bivuga yuko n'imanza nyinshi ziri mu masentare zifatiye ni iz'amatongo mm. kubera icyo abantu babaye benshi kandi nacyo abantu bashobora barashobora kuzogira imyitwarariko myinshi hajya nubwo amasiresi uri umuntu w'umubyeyi ufise nk'abana cumi ukabona ntibaza gufungura basigaye kugira ngo ushobore no kwiruka no gusara wosara ugasanga abantu za ndwara imitsi iturika avesi ziriko ziramara abantu kubera kunoza yumva nyine atunga umuryango ibyo rero ntibagire abazoba bagiye kurongora igihugu kuyumvira yumvira ingene abantu bamaze kuba benshi cyane nyine bazobaho bizobagora nyine batunganye mu gihe hatofatwa ingingo hakiri kare kugira ngo ibyo bintu ntibize bishike isitebwira yaramaze gutanga nyine bizoba bimeze mm, gushika muri 2050 aha rero ni kugira ngo abafata ingingo batangure kwiyumvira ati none tuturinde gushika iyo hose mm-hmm. ubu rero haragezeho ko ntiturinde gushika iyo ingingo nizifatwe turarindiriye icokogwa ngira turaza kukigarukako ariko nubu ndakubwira icya mbere umuntu agira umugambi kugira ngo azoshikire ku butegetsi mm. none wowe washika ku usanga kikarabaye abantu bashobora kubajira naho nyibizugira ingorane nayo hasi kugira ngo izifashe mu gusigura amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki akwiye no kuva hasi agasigura iki kibazo agasigura abantu ingaruka mbi zigurirana by'abantu rirenze urugero amadini mm-hmm. nayo nyine kugira uruhara mu gusigura kugira ngo iki kibazo abantu bose tukivire hasi tutibagiwe n'abarundi bene wacu bari mu makungu bene wacu bari mu makungu diaspora nayo nyiteze gufasha kuko bari muri diaspora ngo n'abarundi eh, eh, diaspora kumbure reka tubangire gatonya ariko tuce tubigaruka ko uri munsi mu gihugu nubwo mwavuze amapolitike amwamwe eh, rikaraba canke ayategekanijwe gukora kugira inogirana ry'abantu ribe ariko hari ibindi bihugu kumbure na kino ciwacu hariho abaje batugana kumbure badusaba ari ubuhunzi canke ibiki abanyamahanga babaha hakaba n’andi ma n'ayandi mapolitike y'amashirahamwe mpuzamakungu usanga abakurikiza hari ico kugwa hagataho kuko muri ko muravuga n'abadiaspora usanga nabo naho bagiye bagiye kongereza abantu nabo bazoba bari amaprevision azoba hari kuko bazovyarira eh, eh, bigenda uko mugabo bo babyara bakurikije politiki biri muri icyo gihugu hari abarenze bakakwemerera hariho none nk'iburaya uzogira abana cumi abana cumi na batanu bafise ah. nta kindi ni iyo politiki ndakubwira ati igihugu cy'u Burundi twebwe tubitunganije gutya abarundi bose bateza kugendera kuri ibi mhm. nibyo nakunda kubwira rero mhm. ibyo rero bitegereza gufata bose ari umukire ari umuto ari umuntu ari mu ntwaro afise kazaka ari wadafise akazi bose tugafatwa cyo kimwe ku iyo politike yo kurondoka nicyo nakubwiye mhm. eh. murakoze cyane ndabibutse ko turi muri karadiridimba na kana kaji wabo Fenias Nigaba honorable twamutumiye hano nkohoza ari umushinga umushingamateka kugira turabire hamwe cyane cyane kino twagarutse ko cigwirirana ry'abantu ririko rituma haba ubushomeri mirongo rero ikaba yuguruye kuri mwebwe mufise icyo muterera canke kumbura ari ikibazo akanya ntigwanya ariko hagati aho honorable fenias ndabona mundiye akara ngira mugira mugaruke kuri za ngaruka nashaka ndabereke nk'ibisata bimwe bimwe bica byerekana ko igurana ry'abantu rivize ikibazo mhm. tujye mu mashuri mm. abana kugeza igihe bicara hasi abandi ntibabure bacamuha igipande cy'ikinini kubera kugira ngo abandi ngo batonze ni benshi gusanga ntavuwe yitwa ko avuwe atavuwe umva inkurikize amagara yiwe urumva nawe ntabwo azi urumva rero nkweretse ibisata bimwe bimwe ucubona ko igurana ry'abantu rifite inkurikizi nubwo ukora gute utabanje gufata ingingo ntabwo eh, mu kwemera kwacu umenga tugiye ku biri n'amategeko y'imana hmm. aha rero nkacamo n'umenga na leta bizoyigora mhm. ariko rero ariko rero ndagwenda hmm. garutse hmm. twebwe imana nziza yaturemye iduha ubwenge amaboko amaguru n'umutwe n'ubwenge bwo kwiyumvira hmm. eh, kugira ngo tubikoreshe ni ukuvuga numvise intumbero mwaha ikiganiro hariho ikintu naciye nibuka hariho aka umunyamakuru muri tanzania yakoze ikiganiro yerekana umuntu rutama w'umukene emwe kabaye afise abagore bashyika mirongo ine afise n'abana amajana mhm. ariko waraba ubuzima babayemo wewe ukumva ikigango kiraguteye ah. ni ukuvuga rero uko ni kwa kudakoresha izi ngabire imana yaduhaye ubwenge n'ibindi byose neza jewe mu idini nemeramwo hariho umurongo tubwira tuti eh, ku munsi tuzobarizwa ko ibyo twakoze mu isi mhm. ni inkoko utunze muhira utayimenyera ngo uyironkere aho irara uyironkere ibyirya umenye yuko ikwije ibyangombwa kugira ibeho nk'inkoko y'amazi nayo nyine ku munsi wa nyuma wibazwa uzoyibazwa mm. uretse rero abana tuba twarabyanye wewe mm. urazi neza yuko udafite ubushobozi bwo kubyara abana mhm. barenze umwe barenze babiri barenze batanu ariko ugaca wishimika izuno murongo wo mu idini ryawe emwe ku mwaka ku mwaka ugaca ubyara hano hano rero n'imvugo y'ikirundi ngo n'inyoni ngo zirajya ngo kandi zitarima mhm. urumva izo zose n'imvugo zica ziza kunyura ibintu uno munsi aho muri canada ushoboye kubyara abana umunani urabirekuriwe uba ushoboye hano hano urafise uburenganzira nta politike n'imwe ihari ishobora kubuza kubyara bukeneye hmm. ariko kubera bubyaye ari we utegereza kubatunganiriza hmm. hanyuma leta ihari kugira ibone yuko abana batunganirijwe neza hmm. ni ukuvuga wewe nyine ni wewe ucuruga ati zovyara banshoboye kurira aho nyene rero turaho nari nakibajije honorable Fenias ati mbega eh, kuko honorable avuga ati ni habe politique yo duti naba a politike y'igihugu ubwo ejo na hirya ejo nkuko nakimubajije ntibishobora kuzozana impande zibiri impombe zibiri abakene n'abatunzi aho iwanyu byifashe gute kumbure kugira ino babogereko aho iwacu nyine byifashe mhm. icyo mpereko ni ukuvuga nta rugero leta itanga ngo umuntu yemerewe kubyara abangana gutya icya mbere wamenya ino abantu benshi bahitamo kutabyara hmm. akibera ubuzima bwiwe bwose yemerewe gutyo ari umugore ari umugabo akaba akora akazi kiwe agatunga imbwa yiwe akayabu kiwe agasaza agasezera isi umwana ku isi hmm. kubera barazi yuko gutunga umwana ntivyoroshe na gato muri bino bihugu mm. ni ukuvuga rero n'ata politike ihari icuza kuvyara ubuzima tubamwe bwonyene buca mm. budutuma tuvyara abo dushobora kurera mm-hmm. aho nyene ngo mu Burundi ngo vyogenda nkuko kuri wacu aho nyene ariko ariko David kumbure na hani wacu no munsi ngira muravyumva muranabisoma harabarizwaho ubukene budasanzwe ubushomeri budasanzwe none umurundi yo cyayitwara gute mu gihe nkiki leta icyo yashobora kubikora ko yoshobora gutanga umugambi ko sinovuga yuko yowukora mvubu w'iwacu ino umugambi w'iwacu mhm. abana ubabyaye ntushobore kubitaho bikaboneka yuko utabashoboye leta irabagutwara ikabajyana mu yindi miryango mm. bakaregwa n'iyindi miryango bashoboye kubarera mm. leta sinovuga y'uburundi yuko yobigenza uko ariko boraba ikibereye Mm-hmm. nimba ari ukurimita imbyara imbyaro mm-hmm. kubana runaka nyimba ari ukuvuga ati umumama agejeje abana runaka duca tumwugara kumwe babivuga nyimba ari ukuvuga uku n'uku icyo guharika cyo urumva kikavamo nawe ariho idini zimwe zimwe zitemera ni ukuvuga rero ni ukuraba icyoba kibereye mm-hmm. muri sosiyete yacu muri sosiyete dodo ariko icyitonderwa ni ni ukuri umutumire yabidondaguye byose mhm. hariho urgence y'uko dutegerezwa kugabanya ibyaro mhm. atararengerana niba atararengeranye deja kugira ngo ejo hirya y'ejo abazoba bahari bazobeho n'imiburiburi neza mhm. bazoronke isi ndimwa ikwiye bazoronke aho kuba hakwiye bazoronke nukuri abantu turagwirirana mugabo yasi iguma yayindi bya birometero kwa garatu bikumariza abiri nukuvuga bwabuzi tugwaniramwe buguma ari bwabonye nukuvuga rero nizo ngorane tuca tubona muri muri eh, mu kibano yavuze yuko nkako nagasha numvise wabantu basigaye bararira imirima urumva urumva yuko tugeze kure mm. aho umunyagihugu alima hanyuma kugira ntihagire umwononera cyangwa umwiba atuma akarondera umuntu amurarira umurimo eee eh, urumva yuko tuba tugeze ku rwego rukomeye cyane hanyuma rero um, wewe mubyeyi wumva yuko ubyara ukumva yuko ngo isi izo nderera ni ba basuma twirirwa turabona ni za nkozi z'ikibi ni ba bandi bagira ibi hariho umubyeyi n'umwe ku isi y'imana iyo banezerwa no kuba yuko ati jewe narabyaye abahungu n'abakobwa ariko bavuyemo abasuma bavuyemo abakozi b'ibibi nibaza yuko atamubyeyi n'umwe vyonezereza ni ukuvuga rero twikubita agashe hanyuma leta cyane cyane ikorane n'amadini kubera buno butumwa buce mu madini niyo tugumva neza kubera amadini amadini akora mu mitima yacu hmm, murangiza ni ukuvuga eh, buciye mu madini buno butumwa mhm. bwoshikira abo bugenewe neza gusumbya ko leta ari ibushikiriza leta ice mu madini yumvisha abanyamadini yuko ego naho ibi biva mu bitabo vya iranda byo mhm. kuvyara kuzuza isi nk'umusenyi wo mu mazi ariko bumve yuko isi tuba ko itiyongera buve yuko dufise turi limite aho tuba turi limite mu byo tubamo turi limite mu guzi bisigura yuko nk'abantu bafite ubwenge imana yahaye kandi tuzobazwa uko twareze abana bacu uko ibyo twabakoreye byose ni ukuri ubu butumwa bwushika rero jewe mu ntererano yanjye nshobora gushikiriza abarundi ni uko nubabwira ati uwo ari we wese ibintu bikenerwa kugira umwana abeho hmm. ntabyo mfise akaca biheba barigishijwe kandi baramenye yavuze ko umwana umubyaye bakabona birakunaniye baramugutwara hmm. bakamujyana ahandi urumva bo bageze kure rero isi ntiyari bwawe pepure ntiyari bwuzura abantu ubisi ifise n'itongo ry'iwawe raba inyene ringana rero imana yaguhaye ubwenge raba iryo tongo ufise isi yawe niyo none ubu ningana gute abo bandi uri kurashyiraho abo bazobyara bazubaho gute wiyumvire gutyo kuko isi ntihajya ahantu h'iwawe hmm. icyo gihe hari hakiri hato ahaba abantu atigeze aba ndagutegetse aba kuko ni itegeko none ko amazi yarenze inkombe mugabo ni itegeko amazi yarenze inkombe hmm. none bizoguma gutyo haragira igihano gafata ingingo none mu rugo rw'iwawe muhira hmm. ubonye ari akajagari abana basigaye bagira amafuti bigwa bigenza bashakiye ntuvuga ati ndafashe ingingo nk'umubyeyi mm. eh, ubu rero imbere y'iki kibazo david yabivuze neza kugira ngo n'abandi n'abandi bazoza mu nyuma bazura nk'aho bahitira mm. baronka ingene babaho baronka aho barima baronka aho baba baronka ingene bivuza baronka ingene biga hateze gufata ingingo umuturura n'ubwo uburura urawunywa urawunywa ni kuvuga harageze ko hafatwa ingingo ariko abantu babanje gusigurirwa bimwe navuga haba ibiganiro hajemo abantu bose babanza bereke ati raba ingene bimeze ariko rero mu bihugu bya Afrika iyo politiki mubona inzira yocamwe kugira koko ishikira umunyagihugu wese abe convenke canke atahure ibyo ari none mu Burundi uko ubuzima buzimbye rero niko kubeshaho imiryango bigora mm. ubu bose barabivuga gusa hasigaye ko abantu bahimirizwa amanama abe abantu bose bumve ko ari ikibazo kituraba mbere iyo igitoro kibuze komba abantu bose bava hasi igitoro cyabuze none ubu abantu bose bati ikibazo kigwara n'abantu kirateye kirateye kirateye uruhagarara abantu bose bati tugikurikirane duhanure abantu mu manama bakuru mitumba guhera hasi icyo kibazo bakivuga ariko ubu umukuru w'ubutumire agirisha inama ntanakivuge umusatire agirisha inama ntanakivuge buramatire agirisha inama ntanakivuge abo hejuru ukumva bakivuga ribe nko mu meza ngahe hmm. iki ni ikibazo dutegerezwa gufatira k'ingingo ku neza ya kubu n'iya hmm. muri erope mumenye yuko bo barigara urumva habaye politiki abantu mu nyuma ubuzima buragora hanyuma abantu bahitamo kutasubira kubyara mm. ugasanga nk'abantu bane bavukana ugasanga batatu baretse umwe ari bazovyara ndaguhaye mm. nk'akarongo muri Holland mm. ugasanga famiye y'abantu banegwe bati wewe mm. wa muhungu wote wa mukobwa we kurogorwa wewe nituzorera abana biwawe mu nyuma bagasubiza ibintu ku rutonde abantu bakabyara uwo bashaka kuteka hanyuma mu kubaka nawe eh, eh, gatonya gato ibyapa kukuza kubaka amavira gatonya usanga rero batebyira babo wenyene oya gatonya turaho nyene n'abayerope naho bashitse akuba bakurikije hejuru ntiyaswe kuza barubaka nibyo ubona igisagagira cyaguka kandi kikaguka mu mafuti turaho nyene mwivyo sino bisigwa byose amwayamure turaho nyene gaplacide muvuze yuko uno munsi ari zimwe mu ngaruka ziriko ziraba muri ibyo bihugu bya Buraya nubona yuko kumbure na twebwe nubwo twumvise ibiharuro bigera ku na majana 728 ku kilometero kwadrato mu itanu inyuma yaho natwe nitwo tuza natwe muri iyo crise yo kubura abakora ugasanga natwe turiko tugarukane kandi politike twari twatangiye kugira no sero contraire mm. mm. mm-hmm. ni hakurya kw'abashinwa ko bafata neza none abashinwa ntibagabanije ibyaha mugabo ubona ibikorwa bitari ko biragenda neza rumba ahubwo ubu twa twari dufite abakozi mm. benshi cyane iyo yoba hariyo politike yo guteza imbere urwaruka mm-hmm. ariko guverinoma y'abahorande nayo ikeneye abakozi yaciye ibazibira ibabwira ko badashobora kurenza abantu bane nabo nyine urumva ni amategeko sinzi ingano gisigura ni amategeko bamenye ko ari yiga leta ivuga ko zikamenya ko ari ikibazo urakoze ndabona honorable yanditse utuntu dukenya kugira ngo ntituzobe nk'ibyo byabaye buriya ngo tuzobe tubura na mendevure mm. abakozi kugira ngo eh, akazi kazo nayo gakorwa neza n'ubutunzi buzo bwanjye bwisununura byogenda gutya bakoresha ubwenge bize bazo Uh, tujafata ingingo nziza zotuma igihugu cy'uburundi tuva mu kibazo turimo mm. hama habeho amahinguriro habeho ibintu bituma umuntu avuga ati ego nubwo nzorima sinzo ntabwo ntabwo ntabwo nzoca nkena mhm. umuntu arashobora kurima akabura isoko mm. twebwe nka abantu barimo amatomati ngaha mu kiyaya cy'imbo ugenda uraba mu minsi iheze mu minsi iheze mu kwezi baziterana uwo mwimbu nabo baronse bakaronka iyo bawujyana bahamba bagashobora kubaho nk'abantu bari mu buzima bw'iteka ibyo rero eh, paraside ndamushyigikiye kuri icyo kintu rero nibaza ko nko mu burundi igihugu cyacu twumva mm. tubwire ko n'icokogwa kuko eh, eh, ego mu burundi ndabigaruka ko nakubwiye icokogwa mm. ubwo baraza abantu ku kilometero kwadarate bahaba nyine bangana ubwo barazi nyine abantu babayeho mu by'indero barazi nyine abantu babayeho mu by'amagara y'abantu barazi nyine abantu babayeho mu byo kuronkaho baba barazi nyine abantu babayeho mu kuronka ibyankenerwa byose abantu bakavuga n'ukuri ati raba nyine bimeze ni danje hmm. rero abantu bose bategerezwa kuva hasi kugira ngo dufashe iki kintu cyose tucyumve cyo kimwe tukibone cyo kimwe dutore gutora inyishu twese duterere kugira ngo haboneke inyishu ishobora gufashwa kugira ngo ibi bintu byo kurondoka mu kajagari bihagarare ikindi ni gutegura imigambi y'iterambere iboneka mm-hmm. gutegura imigambi y'iterambere iboneka y'igihugu mm-hmm. iboneka ibyo bizoca bituma haba kurwanya inzara n'ubushomeri ibyo bizoca bituma ah, haboneka indero indero y'ikanovera mu mashuri abantu bige mu makondisiyo meza abantu baronka ibikoresho mu mashuri bikwiye abantu bigishwe n'abantu babyize babifitiye ubumenyi bukwiye hazoba kugwiza ubuzi ubuzi buzoshobora kugwira mu gihugu cy'u Burundi mu gihe haboneka e, ibyo naje kuvuga ariko icyo mpereza ko rero mhm. leta ikoresha abakozi beza abantu b'intungane abahinga bakunda igihugu mugabo aho umuntu yicaye yibatse abakora ubu bo eh, suko bameze Jewe ntawe nadumye ku rutoki hmm. mugabo mukuru w'igihugu yama yavuze ko hariho abantu hmm. bonona itunga rya leta ntareho nabahanwa mbega amaze gukurwa abasitanteri bangana gute uri kuraraba batari bake eh, batari bake kubera akaboko hamaze guhanwa abantu mu burongozi bagiye bashyirwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu bangana gute bakugwa kubera akaboko urumva rero sagasesheshwa rumuri barahari ariko ni ukuvuga ko na reza bariho sivuze ngo bose ni babi mm. eh, urumva rero abo rero bakaboko ni bavemwo batora abantu b'intungane bo mu bisata byose Honorable Phineas Nigaba ndabara mu kije ko mwatwitavye kukanya mwadutije muri kino kiganiro kumbura interano muhaye abarundi baba bari mu gihugu n'abari mu mahanga ndabashimiye natwe kuba madutumiye kugira ngo tuyange kuganire ku kibazo ndashimiye abarundi bashoboye kutwumviriza ndashimiye mbeka abari ngaha mu burundi n'abari mu mahanga bacu kutwumviriza nkashimira ah, gerard david ari muri canada nkashimira na placide ari muri oranje kunyunganizo nyunganizo batanze nziza tugahita dusaba rero ko ah, abatwumvirije bafata ingingo izi ntera turi turatanga bazifate kugira ngo iki kintu iki kibazo gishobore gutorerwa umuti abarundi dushobore kugorora mhm, nkabibutsa kandi ko kino kiganiro muca mugisanga ku rubuga rwa radio isanganiro we gatatu akaburungu isanganiro akaburungu ore na game murabiganiro hama murabe diaspora muco muja muri karadiridimba n'iki kiganiro muca mugikurikirana kumbure abatashronse akanya kubandi nabo kirasubiramwo igihe cisa zitatu z'ijoro kuri no munsi umasayano i Burundi yakoze